Dešimtas skirsnis. Šitai nulėmė baigmę. Danglaras buvo nugalėtas. Pastebimai virpėdamas jis įskleidė vienus ir Londono pranešimus, kuriuos atsainiai jam buvo padavęs grafas ir patikrino parašų autentiškumą su tokiu kruopštumu, kuris Montekristui būtų galėjęs pasirodyti įžeidžiantis, jeigu bankininkas nebūtų buvęs taip sutrikęs. Ak, ponė, šitie trys parašai verti daugybės milijonų, tarė danglaras stodamasis, tarsi būtų norėjęs pagerbti aukso galę įkūnytą prieš jį sėdinčiame žmoguje. Trys neriboti kreditai, atleiskite grafę, bet ir nustojus abejoti vis dėlto neįmanoma nesistebėti. Na, jūsų banku nieko nenustebinsi, atsakė Montekristas nepaprastai mandagiai. Tai jūs galėsite atsiųsti man tam tikrą sumą pinigų. Kiek paliepsite, ponas grafė, aš jūsų paslaugoms. Na, tarė Montekristas, Jeigu mes jau susitarėme, o juk jau susitarėme tiesa? Danglaras linktelėjo galvą. Ir jūs jau nebejojate, paklausė Montekristas. Ką jūs, grafė, sušuko bankininkas, aš niekada nebejojau. Ne, jūs tik norėjote gauti įrodymų. Taigi, pakartojo grafas, jeigu mes jau susitarėme, jeigu jūs daugiau nebejojate, nustatysime, jei norite, kokią nors bendrą sumą pirmiesiams metams sakysim, 6 milijonus. 6 milijonus? Puiku, dusdamas įstenėjo danglaras. Jeigu man prireiks daugiau, toliau kalbėjo nerūpestingai Montekristas, nustatysim daugiau. Bet aš neketinu gyventi Prancūzijoje ilgiau kaip metus ir nemanau, kad per tuos metus tą sumą viršyčiau. Na, pagaliau pažiūrėsime. Pradžiai liepkite atgabenti man rytoj 500 tūkstančių frankų. Aš būsiu namie iki vidurdienio. Beje, jeigu manęs ir nebūtų, pakvitavimas bus paliktas ekonomui. Grafė, pinigai bus pas jūs rytoj 10 valandą ryto, atsakė Danglaras, kaip pageidausite, auksų banknotais ar sidabru. Malonėkite pusę auksų, pusę banknotais. Grafas atsistojo. Turiu jums prisipažinti, grafė, tarė Danglaras. Aš maniau, jog esu tiksliai informuotas apie visus Europos stambius turtus, bet jūsų turtas – matyt labai didelis, man buvo visiškai negirdėtas. Ar jis nesenos kilmės? Ne, ponė, atsakė Montekristas, priešingai, jis labai senos kilmės. Tai buvo lyg ir šeimos lobis, kurį buvo draudžiama liesti, o susikaupę procentai patrigubino kapitalą. Testatorių skirtas laikas pasibaigė vos prieš keletą metų, taigi aš naudojusi juo neseniai. Ir nenuostabu, kad apie jį nieko nežinote. Beje, greitų laikų su juo geriau teks susipažinti. Po šių žodžių grafas nusišypsojo tabliškę šypseną, kuri įvarė tiek siaubo Fransui depinė. Turėdamas tokį skonį ir tokius polikius, kalbėjo Danglaras, mūsų sostinėje jūs pagarsėsite tokią prabangą, kad nustelbsite visus mus bėdinus milijonierius. Bet kadangi jūs matyt meno mėgėjas, kai įėjau žiūrinėjote mano paveikslus, Leiskite parodyti jums savo galeriją. Visi paveikslai senni, visi žymių meistrų ir garantuoti originalai. Nemėgstu šio laikinių. Pone, iš tikrųjų visi jie turi vieną didelį trūkumą. Jie dar nespėjo pasidaryti senoviniais. Aš jums parodysiu keletą Torvalceno, Bartolonio, Kanovo skulptūrų, visos užsienio skulptorių. Kaip matote, aš nesu prancūzų meistrų gerbėjas. Jūs turite teisę būti jiems neteisingas, nes jie jūsų tevinainiai. Bet visą tai atidėkime vėlesniam laikui, kai geriau susipažinsime. Šiandien pasitenginsiu, jeigu leisite, supažindindamas jūsų baronienę Danglar. Atsiprašau, kad taip skubu, ponas grafė, bet toks klientas kaip jūs pasidaro ko ne šeimos narys. Montekristas nusilenkė, duodamas suprasti, kad priima į taikų finansininkų pasiūlymą. Danglaras kamtelėjų pasirodė liokajus apsirengęs tviskančią livrėją. Pone baronienė namie, paklausė Danglaras. Taip, ponas baronė, atsakė liokajus. Viena? Ne, pas baronienė yra svečių. Tikiuosi, nebus nekuklu, ponas grafė, jeigu aš rekomenduosiu jūs prie bičiulių. Jūs neketinate likti inkognito? Ne, ponas baronė, atsakė šipsodamasis Montekristas, nesijaučiu turys tokią teisę. O kas pas baronienė? Ponas Debre, atvirširdiškai paklausė Danglaras, o Montekristas širdį nusijuokė. Jis jau buvo informuotas apie viešas finansininkų šeimos gyvenimo paslaptis. Taip, ponas baronė, atsakė Liokajus. Danglaras linktelėjo galvą. Paskui atsigrėžė į Montekristą ir tarė. Ponas Liusienas Debre yra senas mūsų bičiulis, vidaus reikalų ministro asmeninis sekretorius. O mano žmona, tekėdama už manęs, nusižengė tradicijai, nes ji labai senus giminiais. Mergautinį jūs pavardėjai de Servie ir pirmą kartą buvo ištekėjusi už pulkininkų markizų de Nargono. Neturiu garbės pažinti baronienės Danglar, bet jau teko susitikti su ponu Liusienu Debre. Šit kaip? Tari Danglaras, o kur? Pas poną de Morserą. Jūs pažįstamas su Vikontu? Paklausė Danglaras. Buvome susitikę Romoje per karnavalą. Ak, taip, tarė Danglaras, aš regis girdėjau pasakojant apie kažkokį nepaprastą nuotykį su vagimis ir plėšikais kažkokiuose griuveisiuose. Kažkokiu stebuklingu būdu jis įsigelbėjo iš ten. Rodos grįžęs iš Italijos kažką užsiminė apie tai mano žmoną ir dukterį. Pone baronienė laukia ponų, pranešė Liokajus. Aš eisiu pirmas ir rodysiu kelią, tarė nusilenkdamas Danglaras. Einu paskui jūs, atsakė Montekristas. 11 skyrius Širmieji obalmušiai Grafų lydimas baronas perėjo ilgą virtinę kambarių, pasižyminčių sunkia prabanga ir prašmatniu neskoningumu, ir atsidūrė prie baronienės danglar buduaro. Nedidelio aštuonekampio kambarių, kurio sienos buvo išmuštos rausvu šilku ir išdrapiruotos indiškų muslinu. Čia buvo senoviškų pauksuotų greislų, aptrauktų senoviškų brokatu. Viršum durų bušė stiliumi buvo nupiešta scenų iš piemenų gyvenimo. Dvi puikios medaljono formus pasteliais derinusi su visu kambariu ir teikė nedideliam buduarui, vieninteliai patalpai visuose namuose, tam tikro savitumo. Tiesa, jam pasisekė nepakliūti į bendrą planą, kurį buvo paruošęs Danglaras su savo architektu, Viena iš didžiausių imperijos garsenybių buduarų įrengimu rūpinosi pati baronienė ir Liusienas Debre. Užtad Anglaras, didelis garbintojas tau senovės, kuri buvo liaupsinama direktorijos laikais, labai niekino šį mažą koketišką kampelį, kur beje jis būdavo priimamas tik su tą sąlygą, jei ką nors atsivesdavo. Iš tikrųjų, Danglaras Ne kitus rekomenduodavo, o pats būdavo priimamas geriau, jei baronieniai svečias patikdavo, ar blogiau, jei nepatikdavo. Baroninė Danglar, kurios grožis dar buvo vertas paminėti, nors jau turėjo 36 metus, sėdėjo prie rojalių, mažo inkrustacijos šedevro, o Liusienas Debre, atsisėdęs prie darbinio staliuko, sklaidė albumą. Dar prieš atvykstant grafui Liusienas baronieniai buvo pasakojęs apie jį gana daug. Skaitytojas jau žino, kokį įspūdį Montekristas padarė per pusryčius pas Alberą jau svečiams. Nors Debre buvo sunku kuo nors nustebinti, bet tas įspūdis dar nebuvo išbleisęs ir jo veikiamas jis suteikė baronieniai apie grafą žinių. Taigi poniaus danglar smalsumas, sužadintas ankstesnių morsero pasakojimų ir naujų smulkmenų, išgirstų iš Liusienų, buvo nepaprastai didelis ir rojalis ir albumas buvo nekas kita, kaip aukštuomenys gudrybei, padedanti paslėpti tikrąjį jaudinimąsi. Todėl baronienė sutiko poną Danglarą su šypsena, o to niekada nebūdavo. Atsakydama grafui nusilenkimą, padarė ceremoningą, bet kartu ir gracingą reveransą. Liusienas pasisveikino su grafu, kaip neseni pažįstami, o su Danglaru draugiškai. Pone baronienė, tarė Danglaras. Leiskite supažindinti jūsų grafu Montekristu, kurį puikiai rekomenduoja man Romos bankininkai. Aš galiu pridurti tik vieną dalyką, kuris iš karto atvers jam visų mūsų gražuolių damų širdis. Jis atvyko į Paryžių ketindamas išbūti čia metus ir per tą laiką išleisti 6 milijonus. Tai žada mums daugybę balių, pietų ir vakarienių, į kuriuos tikiuosi grafas neužmirš ir mūsų pakviesti, kaip ir mes neužmiršime jo kokių nors mažų iškilmių progą. Nors grafas buvo pristatytas su širkščių meilikavimu, bet taip retai pasitaiko sutikti žmogų atvykusi į Paryžių per metus išleisti kunigaikštiško turto, kad ponia Danglar žvilgtelėjo į grafą susidomėjusi. Ir jūs, ponė, atvykote, paklausė baronienį, vakar rytą, ponė. Ir atvykote savo papratimu, apie kurį jau esu girdėjusi iš kito pasaulio krašto. Šį kartą tik iš kadžio, ponė. Bet atvykote pačiu blogiausių metų laiku. Vasara Paryžius bjaurus, nėra nei balių, nei rautų, nei švenčių. Italų opera išvyko į Londoną, prancūzų opera rasi visur, tik tai ne Paryžiuje. O prancūzų teatrų, kaip žinote, apskritai nebėra. Vienintelį pramoga mums liko tik niekam tikusius lenktyniais Marso lauke ir Satori. Ponas grafė, ar savo arklius į lenktynę siūsite? Pone, aš darysiu viską, kas daroma Paryžiuje, atsakė Montekristas. Jeigu man nusišypsaus laimį sutikti ką nors, kas supažindins mane su prancūzų papročiais. Jūs mėgstate arklius, ponas grafė. Dalį savo gyvenimo esu praleidęs rytuose, baronienė, o rytų tautos, jūs tai žinote, vertina tik du dalykus pasaulį – žirgų taurumą ir moterų grožį ponas grafė, bandagumo dėliai moteris galėtų paminėti pirmą. Štai matote, varonienė, kad mano buvo teisybė, kai pareiškiau norą turėti mokytoją, kuris galėtų supažindinti mane su prancūzų papročiais. Tuo metu įėjo baronienės danglar kambarinį ir sušnipždėjo poniai įjausi keletą žodžių. Pone danglar išbliško. Negali būti, tarė ji. Tikra tiesa, ponė, pakartojo kambarinį. Pone Danglar atsigrėžė į savo vyrą. Nejaugi tai tiesa, ponė? Kas? Paklausė susijaudinęs Danglaras. Tai, ką man pasakė kambarinį. O ką ji jums pasakė? Ji pasakė, kad vežėjas, nuėjęs kinkyti mano karietos, arklidėje nerado mano arklių. Leiskite jūs paklausti, ką tai reiškia. Pone, tarė Danglaras, išklausykite mane. Taip, ponė, aš klausau, nes man įdomu sužinoti, ką jūs pasakysite. Tegu šitie ponai sprendžia mūsų ginčą, bet pirmiausia, aš jums papasakosiu viską iš eilės. Ponai, toliau kalbėjau baronienė, barono danglaro arklidėje stovi dešimt arklių. Iš tos dešimties du priklauso man nuostabų žirgai geriausi Paryžiuje. Jūs, ponas Debre, jūs žinote mano širmus obalmušius. Ir štai tą dieną, kai ponė de Vilfort paprašė mane paskolinti karietą, ir kai aš jau pažadėjau jai savo ristūnus, rytoj pasivažinėti boloniais miške, mano žirgai dinksta. Ponui Danglarui matyt pasitaikė gerą progą uždirbti keletą tūkstančių frankų ir jis pardavė juos. Viešpatie, kokie šlikštus tie vertelgos. Pone, atsakė Danglaras, arkliai buvo per smarkus, juk tai ketvergiai ir aš drebėdavau dėl jūsų. Pone, jūs puikiai žinote, tarė baronienė, kad jau mėno pas mane tarnauja geriausias Paryžiaus vežėjas, jeigu tik jo nepardavėte kartu su arkliais. Mieloji, aš jums rasiu tokius pat, dar net gražesnius žirgus, jeigu įmanoma. Bet ramius, kuriuos galima sutramdyti ir kurie nekels man tokios baimės kaip šitie. Baronienė su didžiausia panika gūštelėjo pečiais. Danglaras dėjusi nepastebėjęs šio daugiau negu šeimininio gesto ir kreipėsi į Montekristą. Iš tikrųjų apgailestauju, ponas grafė, kad nesusipažinau su jumis anksčiau. Jūs dabar kurėteis? Be abejo, atsakė grafas. Būčiau galėjęs jums tuos žirgus pasiūlyti, įsivaizduokite, pardaviau juos už skatikus. Bet, kaip sakiau, džiaugiuosi jais atsikratęs, tokie arkliai tik jaunam žmogui. Aš jums labai dėkingas, atsakė grafas. Šiandien nusipirkau gana pakenčiamus arklius ir nebrangiai. Taigi va, pažiūrėkite, ponas Debre, jūs rodos mėgėjas. Kai Debre artinusi prie lango, danglaras priejo prie žmonos. Suprantate, sušnepždėjau jis baronieniai, man pasiūlė už tuos arklius pasakišką kainą. Nežinau, kas tas beprotis, matyt pasiryžęs su krepšiais išeiti kuris atsiuntė pas mane šiandien ekonomą, bet aš uždirbau už juos 16 tūkstančių frankų. Nepykite, iš tų pinigų aš jums duosiu 4000 ir 2000 eženį. Pone Danglar žvilgtelėjau savo vyrą triuškinančių žvilgsnių. Vieš patie mieliausia, sušoko Debre. Kas yra? paklausė baronienė. Ne, aš neklystu, tai jūsų žirgai, jūsų obalmušiai pakinkyti į grafo karietą. Mano obalmušiai? sušuko ponė Danglar ir ji puolė prie lango. Iš tikrųjų jie, tarė ji, Danglaras apstulbo. Negali būti, tari Montekristas dėdamasis nustebęs. Tai neįtikima, sumurmėjo bankininkas. Baronienė šnipštelėjo porą žodžių debre ir tas priejo prie Montekristo. Baronienė prašo jūs pasakyti, kiek jūs vyras paėmė iš jūsų už jos arklius. Tiksliai nežinau, atsakė grafas. Tai mano ekonomas padarė man staigmeną ir rodos, jie kainavo man nemažiau kaip 30 tūkstančių. Debri nunešė tą atsakymą baronieniai. Danglaras buvo toks išbliškęs ir sutrikęs, kad grafas dėjusi jo besigailis. Na, matote, tarė jam, kokios nedėkingos moterys. Geras jūsų darbas niekiek nesujaudino baronieniais. Nedėkingus, per silpną žodis, reikėtų pasakyti, pamišusios. Bet ką padarysi? Pavojai visada žavi Tikėkite, mielas baronė, už vis geriausia leisti jums elgtis taip, kaip jūs įsigeidžia. Jeigu persiskels galvą, bent neturės ko kaltinti tik save. Danglaras nieko neatsakė. Jis jauti, kad jo laukia baisi scena. Baronienė buvo suraukusi antakius ir jos kakta nelyginant griausmo valdžio Jupiterio pranašavo audrą. Debre, kuris jauti ją kylant, pasiaiškino turys reikalų ir išėjo – Montekristas, nenorėdamas pakengti padėčiai, kurią jis tikėjusi užimti, nusilenkė poniai Danglar ir išvažiavo palikdamas baroną jo žmonaus pykčiai. Puiku, išeidamas galvojo Montekristas, pasiekiau, ko norėjau. Dabar mano rankose šeimos santarviai galėsiu iš karto palengti į save vyro ir žmonos širdį. Kaip gerai. Bet pridūrė jis mintise, manęs nesupažindinus su panele Eženį Danglar – o su ja labai norėčiau susipažinti. Bet nieko, galvojo jis su jam būdinga šypsena, mes Paryžiuje ir laiko turime. Suspėsime. Su tomis mintimis grafas sėdo į karietą ir nuvažiavo namo. Po dviejų valandų ponė Danglar gavo iš grafo Montegristo nuostabų laišką. Jis rašė nenorys pradėti savo gyvenimą Paryžiuje, nuliūdindamas gražią moterį, užtat maldaujęs baronienę priimti iš jo savo žirgus. Jie buvo su tais pačiais pakenktais, su kuriais baronienė matė juos dieną. Tik į kiekvieną rozetę uždėtą ant ausų grafas liepė įsekti po deimantą. Danglaras taip pat gavo laišką. Grafas prašė jį neprieštarauti, jei baronienė priims iš milijonieriaus pasiūlymą ir atleisti jam už rytietišką manierą, su kuria jis gražina žirgus. Vakare lydimas Ali Montekristas išvyko į Otejį. Kitą dieną apie trečią valandą, pakvistas skambučiu, Ali įėjo į grafų kabinetą. Ali, tarė jam grafas, tu man dažnai sakydavai, kad vikrai svaidai lasą. Ali linktelėjo galvą ir išdidžiai atsitiesi. Puiku. Ar su lasu galėtum sulaikyti jautį? Ali vėl linktelėjo. Ir tigrą? Ali linktelėjo. Ir liūtą? Ali įsivaizdavo metas lasą ir pamėgdžiojo slopų orzgimą. Taip, suprantu, tarė Montekristas, tu esi medžiojęs liūtus. Ali išdidžiai linktelėjo galvą. Ar pajėgsi sulaikyti pasibaidžiusius arklius? Ali nusišipsojo. Tai klausyk, tarė Montekristas. Netrukus pro mus dums ekipažas nešamas dviejų pasibaidžiusių žirgų, tų pačių širmųjų obalmušių, kuriuos aš vakar turėjau. Nors taversių traiškitų, bet ekipažą sustabdyk prie mano vartų. Ali išėjo į gatvę ir nubrėžė prie vartų skersai grindinio liniją, paskui grįžo ir parodė ją grafui. Grafas švelniai padapšnojo jam per petį. Šitaip jis paprastai reikšdavo Ali savo dėkingumą. Paskui nubijėtis vėl išėjo iš namų, atsisėdo ant kirtinio stulpelių gatvėje ir užsirūkė pypkę. Montekristas grįžo į savo kambarį, daugiau nieko nesirūpindamas. Vis dėlto penktą valandą lūkuriuodamas karietus, grafas ėmė truputį nerimauti. Jis vaikštinėjo pirmin ir atgal po kambarį, su langais į gatvę, retkarčiais atidžiai įsiklausydamas ir prieidamas prie lango, pro kurį jam buvo matyti Ali, leidžęs dūmų kamulius su tokiu atsidėjimu, kuris rodė, jog nubijiečiui niekas daugiau ir nerūpė. Staiga pasigirdo tolimas ratų dardesys, jis artėjo žaibišku greitumu. Paskui pasirodė karieta, kurios vežėjas bergžiai stengiasi sulaikyti apsiputojusius žirgus, lekinčius velnišką zovadą. Karietoje sėdėjo prisispaudę vienas prie kito jauna moteris ir kokių septyniarių ar aštuonerių metų vaikas. Pagautinę apsakomų siaubo jie net nešaukė, karieta visa braškėjo. Jei būtų pakliuvęs akmuo po ratais, arba jei karieta būtų atsitrenkusi į medį, ji būtų sudužusi į šipulius. Ji lėkė gatvės viduriu ir iš visų pusių sklido išgaščio riksmai. Staiga Ali pasideda į šalį pypkę, įsitraukia iš kišenės lasą, sviedžia jį ir tris kartus apvėja prie šakinės kairiojo žirgo kojas. Tas dar keletą žingsnių tempia Ali, bet laso apnarpliotas griūva, nulaužė gražulą ir sukliudo kitam žirgui bėgti tolyn. Vežėjas pasinaudoja šią akimirką ir nušoka nuo pasaustės. Bet Ali jau užspaudęs geležiniais pirštais antro žirgo šnervės ir gyvulys, sužvengęs ir skausmo, mišlungiškai tampydamasis, parkrinta šalia kito arklio. Visą tai įvyko akimirksniu. Tačiau to laiko pakako, kad iš namų, prieš kurį visą tai vyko, galėtų išbėgti vyras, lydimas keletų tarnų. Kai tik vežėjas atidarė dureles, jis išnešė iš karietos damą, kuri viena ranka dar buvo įsikibusi į pagalvį, o antra glaudi prie krūtiniais apalpusi sūnų. Montekristas abudu nunešė į svetainę ir paguldė ant sofos. Pone, jums jau nėra ko bijoti, tarė jis, jūs išgelbėta. Moteris atsipeikėjo ir užuot atsakiusi parodė akimis į sūnų. Jos žvilgsnis maldavo iškalbingiau negu bet kokie žodžiai. Iš tikrųjų vaikas vis dar buvo apalpęs. Suprantu, ponė, tari grafas apžiūrinėdamas vaiką, bet nusiraminkite, jam nieko neatsitiko, tai tik iš baimės. Dievulėliau, sušuko motina, gal jūs tik raminate mane? Žiūrėkite, koks jis išbliškęs. Vaikutė, mano sunelį, Eduardai, atsiliepk. Greičiau siūskite pakviesti daktaro, viską atiduosiu, kad išgelbėčiau savo sūnų. Montekristas ranka padarė ženklą, mėgindamas nuraminti apsiverkusią motiną, paskui atidarė kažkokią dėžutę, ištraukė bohemišką buteliuką inkrustuotą auksų pilną raudonų kaip kraujas kyščio ir užlašino vieną lašą berniukui ant lūpų. Vaikas, nors vis dar išbalės, tučtojo atsimerkė. Tai pamačiusi motina vos nepakvaišų iš džiaugsmo. Bet kurgi aš esu, sušuko ji, ir kam turi būti dėkinga už savo laimę po tokio siaubo. Jūs esate namuose žmogaus, kuris laimingas galėjęs išgelbėti jūs nuo sielvarto, atsakė Montekristas. Ak, prakeiktas malsumas, tarydama. Visas Paryžius kalba apie puikius ponios danglar žirgus ir aš buvau tokia kvaila, kad įsigydžiau jais pasivažinėti. Kaip? sušuko grafas, nuostabiai suvaidinęs nustebusiai. Argi tie arkliai baronienys? Tai, ponė, jūs pažįstate ją? Pone Danglar? Turint šią garbę ir aš dvigubai džiaugiuosi, kad išvengite pavojaus, kuris jums grėsė dėl šitų arklių, nes dėl savo nelaimės jūs būtumėte galėjusi kaltinti mane. Tuos arklius aš nupirkau vakar iš baronų, bet baronienė dėl jų taip sielvartavo, kad vakar gražinau juos prašydamas priimti žirgus iš manęs. Tai jūs grafas Montekristas, apie kurį vakar tiek daug pasakojo Ermina? Taip, ponė, atsakė grafas. O aš esu Eloiza de Vilfort. Grafas nusilenkė kaip žmogus pirmą kartą išgirdę šią pavardę. Kaip dėkingas jums bus ponas de Vilforas, toliau kalbėjo Eloiza. Juk jūs mums abiem išgelbėjote gyvybę, jūs gražinote jam žmoną ir sūnų. Jeigu ne jūsų drasus tarnas, mes būtume žuvę. Pone, man baisu pagalvoti, koks pavojus jums grėsi bet tikiuosi, leisite man pridaramai atsilyginti šiam žmogui už pasiaukojimą. Ne, ponė, atsakė Montekristas, prašau jūs, negadinkite man Ali nei pagirimais, nei atpildu, nenoriu jau prie to pratinti. Ali mano vergas, išgelbėdamas jums gyvybę, jis man tarnavo, o man tarnauti jo pareiga. Bet jis rizikavo savo gyvybę, paprieštaravo ponė de Vilfort, kuriai tas valdingas tonas savotiškai imponavo. Ta gyvybę aš jam išgelbėjau atsakė Montekristas, vadinasi, ji priklauso man. Pone de Vilfor nutilo. Galbūt ji galvojo apie žmogų, kuris iš pirmo žvilgsnio darė tokį didelį įspūdį visiems aplinkiniams. Ta tylos akimirka grafas galėjo stebėti vaiką, kurį motina apibėrė bučiniais. Jis buvo mažas ir gležnas, oda balta, kaip rudaplaukių vaikų. Iškilę jo kaktą, dengi tankūs juodi, šukų neklausantys plaukai, kurie guli net ant pečių, pariškindami žvitrų žvilgsnį. Akise buvo matyti pasalūniškas klastingumas ir vaikiškas pyktis. Jų burna buvo plati, o lūpos plonos, dabar truputį raustelėjusios. Išveido tas aštuonerių metų vaikas atrodė mažiausiai dvylikos metų. Vos tik atsipeikėjęs, jis smarkiai pasimuistė, ištrūko iš motinos glėbio ir nubėgo atidaryti dėžutės, iš kurios grafas buvo išėmęs buteliuką eliksyro. Paskui niekino nesiklausdamas, kaip vaikas, pratęs tenkinti visus savo įgeidžius, ėmė atkimšinėti buteliukus. Neliesk jų drauguži, skubėta grafas, kai kurie skyščiai pavojingi ne tik gerti, bet net ir uostyti. Pone de Vilfort išbalo, sulaikė sunaus ranką ir prisitraukė jį prie savęs. Paskui nusiraminusi vis dėlto metė į dėžutę išraiškingą žvilgsnį, kurį grafas spėjo pastebėti. Tuo metu įėjo Ali. Pone de Vilfort meiliai pažvilgė į jį ir dar stipriau priglaudusi prie savęs vaiką tarį. Eduardai, pažiūrėk į šitą gerą tarną. Jis labai drasus, jis rizikavo savo gyvybę, norėdamas sulaikyti arklius, kurie mus nešė, ir besudūštančią karietą. Padėkok jam. Jeigu ne jis, tikriausiai dabar jau nei vieno mudviejų nebūtų gyvo. Vaikas patempė lūpas ir niekinamai nusigrėžė. Koks šlikštyniai, tarė jis. Grafas nusišypsojo, tarsi vaikas būtų pasielgęs taip, kaip jis tikėjosi. Pone de Vilfor pabarė sūnų, bet taip švelniai, kad vargu ar tuo būtų buvęs patenkintas Žanas Žakas Ruso, jeigu mažasis Eduardas būtų buvęs vardu Emilis. Matai, arabiškai paaiškino grafas Ali, šidama prašau sūnų padėkoti tau, kad tu juos išgelbėjai, o vaikas atkerta, kad tu labai šlykštus. Ali atsuko protingą veidą ir pažiūrėjo į vaiką be jokios išraiškos, bet iš jo šnervių virpėjimo Montekristas suprato, kad arabas įžeistas iki širdies gelmių. Grafė, paklausė ponė de Vilfor, atsistojusi ir rengdamasi išeiti. Ar jūs visuomet gyvenate šitame name? Ne, ponė, atsakė grafas. Aš čia tik retkarčiais užsuku. Gyvenu Elizėjaus laukuose, 30 numeryje – Bet aš matau, kad jūs visiškai atsigavote ir ruošiatės eiti. Aš jau liepiau pakinkyti tuos arklius į mano karietą. Ir alytas šlikštiniai, tarė jis šipsodamasis vaikui, parveš jūs namo, o jūsų vežėjas liks čia žiūrėti, kad būtų gerai pataisyta jūsų karieta. Kai tik pataisys, kuriais nors mano arkliais nuveš ją pas baronienę Danglar. Bet aš jokių būdų nedrįstu važiuoti tais arkliais, pasakė ponė de Vilfor. Jūs pamatysite, atsakė Montekristas, kad Ali rankose jie pasidarys ramus kaip avinėliai. Tuo tarpu Ali priejo prie arklių ir su dideliu vargu privertė juos atsistoti. Rankoje jis laikė mažą kempinę, pamirkytą kvapniame atste. Ja jis patrynė putotų ir suprakaitavusių arklių šnervius ir smilkinius. Jie tučtojau ėmė garsiai prunkšti ir valantėlės smarkiai drebėjo. Paskui žiūrint prieš namus susirinkusiai miniai, kurią čia atviliojo vos nesubirusios karietos vaizdas ir gandai apie įvykį. Ali liepi pakinkyti arklius į grafo karietą, pasieimė į rankas vadelės ir užsirangė ant pasaustys. Dideliam visų nustebimui, mat jie matė, kaip tie arkliai ką tik dūmi lyg viesulas, Ali turėjo smarkiai jiems sušerti botagu, kad pajudėtų iš vietos. Ir toliau tie išgirtieji obalmušiai, nepaprastai įsigandę, sustirę ir leisgyviai, vos biznojo gėdingą ryščią. Beveik dvi valandas ponė de Vilfor važiavo į savo namus Sent Honore priemestyje. Kai tik ji grįžo namo ir šeimos aplinkoje praėjo pirmasis susijaudinimas, ji parašė poniai Danglar šitokį laišką. Brangioji Ermina. Mane ir mano sūnų ką tik stebuklingai išgelbėjo nuo mirties tas pats grafas Montekristas, apie kurį vakar vakare tiek daug kalbėjome ir kurių jokių būdų nesitikėjau šiandien sutikti. Vakar man kalbėjote apie jį su tokiu susižavėjimu, iš kurio aš šaipiausi kiek tik galėdama, bet šiandien pripažįstu, kad jūsų susižavėjimas dar pernelyg mažas vertinant šitą žmogų. Renelage jūsų arkliai pasibaidė ir tikrai mes būtume užsimušę atsitrenkę į pirmą pasitaikiusi medį arba pirmą kelių stulpą kaime – Jeigu rizikuodamas savo gyvybę, staiga nebūtų sustabdęs lekiančių arklių kažkoks arabas, negras ar nubijėtis. Žodžiu, kažkoks juodaodis grafų tarnas. Ir tai atlikęs, manau, jo įsakymu. Iš tikrųjų, per stebuklą jis liko gyvas. Tada atskubėjo grafas, nunešė mus į savo namus ir atgaivino mano Eduardą. Namų parvažiavome grafų karietą. Jūs iškia gražins jums rytoj, jūsų arkliai po šio nelaimingo įvykio labai nusilpo – Jie tartum apkvaišo, rodus tarsi negali savo atleisti, kad leidusi žmogaus sutramdomi. Grafas mane prašė jums pasakyti, kad jeigu jie dvi dienas pailsės arklidyje ir bus šeriami miežiais, vėl pasidarys tokie pat smarkus ir pavojingi kaip vakar. Iki pasimatymų. Aš jums nedėkoju už pasivažinėjimą, bet vis dėlto būčiau nedėkinga, jeigu jausčiau pagiežą jums dėl jūsų arklių kaprizų nes tik jų dėka susipažinau su grafu Montekristo, o tas garsus svetim šalis, netgi nepaisant jo milijonų, man atrodo nepaprastai įdomi ir smalsumą žadinanti myslė. Ir žūtbūt stengsiuosi ją atspėti, nors dėl to man tektų dar kartą pasivažinėti bolonės miške jūsų arkliais. Eduardas šį atsitikimą ištvėrė nuostabiai vyriškai. Jis tiesa apalpo, bet prieš tai nė kartų net neriktelėjo, o po to nenuvarvino ne vienos ašarėlės. Jūs man vėl sakysite, kad mano motiniška meilė akla, bet tas gležnutis ir švelnus kūnelis turi geležinę dvasę. Brangi mūsų Valentina siunčia nuoširdžius sveikinimus, mielai jūsų eženį, o aš iš viso širdies jūs bučiuoju. Eloiza de Vilfort. Po skriptum. Raskite kokią nors progą, kad galėčiau susitikti pas jūs su tuo grafu Montekristo. Aš būtinai noriu vėl jį pamatyti. Beje, man pavyko įkalbėti poną de Vilforą padaryti jam vizitą. Tikiuosi, jis tai ištesės. Vakare visur buvo kalbama apie įvykį Otejyje. Alberas papasakojo apie jį savo motinai, Šatoreno žokėjų klube, Debre ministro salone.